ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ վստահորեն իրականացրել մարտական դիրքերի պահպանություն։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ԵՀԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Մարտունու շրջանի Կորոպատկինո բնակավայրի արևելյան ուղությամբ։ Դիտարկման առաքելությանը Ղարաբաղյան կողմից ուղեկցել են ԼՂ արտաքին գործերի նախարարության եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Հունիսի 7-ին Արցախի հանրապետության նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը աշխատանքային այցով ժամանել է Բելգիա։ Այսօր նախագահը Բրյուսելում հանդիպել է Բելգիայի խորհրդարանում Հայաստանի հետ բարեկամության խմբի ղեկավար Էլս Վան Հոֆի եւ մի խումբ падգամավորների հետ։ Հանդիպանը քննարկվել են Բելգիայի եւ Արցախի խորհրդարանների միջև կապերի զարգացման նարնջվող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը նշել է, որ Արցախը պատրաստական է զարգացնել խորհրդարանական հարաբերությունները Բելգիայի հետ եւ այստեղ ակնկալում է հայ ժողովրդի բարեկամների գործուն աջակցությունը։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ ԼՂՀ ազգային ժողովի падգամավոր Հայկ Խանոմյանի հետ տեղի ունեցած միջադեպի արդիվ հայտարարությամբ հանդես է եկել ԼՂՀ նախագահ Բակո Սահակյանը։ Նրանում ասված է. Խստորեն դատապարտում են բռնության ցանկացած դրսևորում մարդու եւ քաղաքացու դեմ։ ԼՂ ազգային ժողովի падգամավորի քաղաքական գործչի հանդեպ բռնության կիրառումը լրացուցիչ մտահոգության տեղիք է տալիս։ Այս միջադեպը ուղակի հարված է ԼՂ պետականությանը, ժողովրդավարությանը եւ մեր կողմից ворթեգրված արժեքներին։ Ես մշտական կապի մեջ եմ ԼՂՀ իրավապահ մարմինների հետ, տեղեկանում եմ հետաքննության զարգացումներին։ Գործընթացը գտնվում է իմ անմիջական վերահսկողության ներքո եւ վստահեցնում եմ, որ իրավապահ մարմինների կողմից անհրաժեշտ միջոցներ են ձեռնարկվում դեպքի բոլոր հանգամանքները բարձելու համար։ Կոչ եմ անում զերծ մնալ չհիմնավորված գնահատականներից եւ մեկնաբանություններից, քանի դեռ չկան հետաքնության վերջնական արդյունքները։ Հետաքնության ընթացքի վերաբերյալ բոլոր մանրամասները օրենքով սահմանված կարգով եւ ժամկետներում կներկայացվեն հանրությանը։ Ես նաև մշտական կապ եմ պահպանում ԼՂՀ առողջապահության նախարարի հետ, ինձ բարբերաբար տեղեկություններ են հաղորդվում պարոն Խանոմյանի առողջական վիճակի վերաբերյալ։ Հայկ Խանոմյանին մաղթում եմ շուտապույտ ապակինում, ասված է հայտարարության մեջ։ Արցախի ազատամարտիկների միությունը անթույլատրելի է համարում Արցախի պետականության դեմ ուղղված ցանկացած քայլ։ Այս մասին հայտարարվել է Միության Վարչության 3 կայացած արտահերտ նիստում։ Ապրիլյան իրադարձությունների զոհերի հիշատակի նվիրված լռության ռոպեով սկսված վարչության արտահերտնիստը գումարվել է վերջին օրերի իրադարձությունների արդիվ։ Ներկայացնելով նիստի օրակարգը միության նախագահ Սամվել Կարապետյանը նշեց, որ 1.5 տասնամյակի բացակայությունից հետո հայրենիք է վերադարձել Արցախի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը եւ ազատամարտիկների միությունում ողջավորված չեն այդ փաստով։ Միության անդամ Արայիկ Հարությունյանը հիմնավորելով այն նշեց. Հանրության մեջ տրամադրություն են ձևավորում պարտվողական Քիչ եմ ունում ներկայացնեմ, որ մենք պարտվել ենք ընդհանուր միջև կապիտուլյացիայի առումով։ Այո, այդպեսի մենք տեսնում ենք լարատվությանը մամուլում եւ ես կհամարեմ մեր ներքին ճշնամիները, որոնց համար երկիրը կարևոր չէ, որոնց համար իշխանությունը զավթելը կամ իշխանության տապալելն է կարևոր։ Արայիկ Հարությունյանը համոզված է, ինչպես ապրիլյան պատերազմում, այնպես էլ 92-94 թվականներին հաղթանակը մեկ անց չի ապահովել եւ չպետք է թույլ տալ շահարկել այդ գործոնը։ Եթե սա դրանք է պետության կայունության վրա, մենք պարտավոր ենք ուշադրություն դարձնել մանավանդ ազատամարտիկների միությունը։ Վաչության արտահերտ նիստում ընդունվել է հայտարարություն։ Այն ներկայացրեց Արցախի ազատամարտիկների միության աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Խաչատրյանը։ Արցախի ազատամարտիկների միությունը խստորեն դատապարտում է Արցախումներ քաղաքական համերաշխությունը խարխլելու եւ ըստ այդմ հակառակորդի դրաղացին ջուր լցնելու ցանկացած քայլ եւ կոչ անում ցուցաբերել միասնություն հակառակորդի վերջնական եւ ջախջախիչ պարտության մատնելու Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ փորձագիտական մակարդակի դուրս գալու հնարավորությունը կախված է կողմերի պատրաստակամությունից, հաղթահարելու հակամարտության կարգավորման հիմնական հարցերի շուրջ արկա տարակարծությունները եւ հասնելու շրջանակային համաձայնագրի։ Դրանից հետո հնարավոր կլինի խոսել փորձագիտական խմբերի ստեղծման մասին, նաև նրա համար, որ เป զի այդ համաձայնագրին իրավաբանորեն պարտավորեցնող փաստաթղթի տեսք տրվի։ Այդ մասին նշել է ԵՀԿ Միսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը, պատասխանելով հարցին, ինչպիսին են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղությամբ նախագահների երկխոսությունից փորձագիտական խմբերի մակարդակով բարբերական քննարկումների անցնելու հնարավորությունները։ Նրա խոսքով Վիեննայում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները սկզբունքորեն համաձայնել են բանակցային գործընթացի վերականգնման անհրաժեշտության հարցում։ Հույս ունեմ, որ կառուցողականությունը կհաղթանակի, Ինչ վերաբերում է զինված միջադեպերի հետաքննությանը, ապա բարձր մակարդակով ձեռք է բերվել համապատասխան մեխանիզմերի ուղղությամբ աշխատանքները ավարտելու պայմանավորվածություն, եւ այժմ ԵԱՀԿ փորձագետները զբաղված են այդ հարցով։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի գործընկերների հետ փորձագիտական մշակումները փոխանցել ենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներին։ Սպասում ենք կողմերի եզրակացություններին, ասել է ռուսաստանցի համանախագահը։ Անդրադառնալով շփման գծում խաղաղապահների տեղակայման մասին հարցին Իգոր Պոպովը նշել է, որ գործնականում հարցը կարող է առաջանալ այն բանից հետո, երբ կարգավորման հարցում ձեռք կբերվեն հիմնական համաձայնությունները։ Խաղաղապահների տեղակայմանը պետք է նախորդի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի համապատասխան բանաձևի ընդունումը, ինչպես դա նախատեսված է ԵԱՀԿ Բուդապեշտի գագաթնաժողովի որոշմամբ։ Խաղաղապահ կոնտինգենտը ընտրվելու է հակամարտության կողմերի համաձայնության հիման վրա ընտրված երկրներից, ասել է Պոպովը։ Չեխիայի հանրապետության նախագահ Միլոշ Զեմանին իմ մտահոգությունն եմ հայտնել վերջին օրերի ընթացքում Իլհամ Ալիևի անհավասարակշիռ վարկագծի վերաբերյալ, ինչի նշանները Վիեննայում կարծես չկային։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահական նստավայրում Չեխիայի Հանրապետության նախագահի հետ հանդիպումից հետո բանակցությունների արդյունքները ամփոփող համատեղ հայտարարությամբ հանդես գալով ասաց Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Մասնավորապես աշխարհի ադրբեջանցիների 4-րդ համաժողով անունը կրող միջոցառման ժամանակ հնչեցրած նրա ելույթը Հայաստան պետության մասին ցինիկ որակումներով է, ազնական վիրավորանքներով երկրի նախագահի հանդեպ, ում հետ իմիջայլոց օրեր անց ինքը պատրաստվում է հարցեր քննարկել, պատմությունը զավեշտի վերածած ինչ որ մտքերով ոչ ադեկվատության ընկալում ձևավորեց։ Հույս ունեմ, որ սա ժամանակավոր ինչ-որ մի խնդիր է, տղայություն է, կանցնի, քանի որ լրջորեն աշխատելու պարտավորություն ունենք մենք առաջիկայի համար։ Եվ հույս ունեմ, որ սա Վիեննայի պայմանավորվածությունները վիժելուն միտված գիտակցված վարկագիծ չէ, ասաց նախագահ Սարգսյանը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ակտիվ ընթացքի մեջ են Մարտակերտի շրջանի Ալաշան բնակավայրում Թալիշից տարհանված բնակիչների համար կառուցվող ժամանակավոր կացարանների շինարարական աշխատանքները։ Որպես ժամանակավոր կացարաններ վերանորոգվում են տարածքում արգա շենքերը, շինություններն ու առանձնատները բոլոր ենթակառուցվածներով։ Շինարարությունը իրականացվում է պետական բյուջեի միջոցներով։ Օգտագործվում են նաև բարեգործական հիմունքներով Հայաստանի Հանրապետությունից եւ Ռուսաստանի հայկական համայնքներից Արցախ հասցված շինանյութերը։ Երեք Ստեփանակերտի 6 քննական կենտրոններում կայացել է միասնական քննություն հայոց լեզու եւ գրականություն առարգաներից։ ԼՂ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Յուրի Խարամյանի տեղեկությամբ միասնական քննությանը մասնակցել է հայտագրված 577 դիմորդներից 560-ը։ Նրա խոսքով քննությունն անցել է սահմանված կարգով, դժգոհություններ ու բողոքներ դիմորդների կողմից չեն եղել։ Քնության պաշտոնական արդյունքները կհրապարակվեն 5 օրից, իսկ մինչ այդ դիմորդները կարող են արդյունքների մասին նախնական տեղեկություն ունենալ քննակենտրոններում փակցված պատասխանների եւ իրենց մոտ արկա պատասխանների ձևաթղթերի պատճենների համադրումը։ Հիշեցնենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում այս ուսումնական տարվա 1375 շրջանավարտներից միասնական քննություններին հայտագրվել է 888 դիմորդ, որը կազմում է շրջանավարտների ընդհանուր թվի 60 55%-ը։ Արցախի կամերային պետական նվագախումբը 3 հանդես է եկել համերգային ծրագրով նվիրված հայոց ցեղասպանության 101-րդ տարելիցին։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ 2002 թվականից, երբ ստեղծվել է Արցախի պետական կամերայի նվագախումբը, ամեն տարի ապրիլին նվագախումբը հանդես է գալիս համերգային ծրագրով նվիրված մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին։ Երեք համապատասխան ծրագրով տեղի ունեցավ նվագախմբի 12-րդ համերգը, որի պատվավոր հյուրն էր Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։ Համերգի առանցքը Հովանես Շիրազի հայոց դանդեական պոեմներ Սարգիս Նաջարյանի կատարմամբ։ Պոեմի ամեն մի տողը ստեղծագործական տարապանքի արդյունք է։ Շիրազն այն գրել է ողջ կյանքի ընթացքում, մշտապես մշակել է, հղկել է, փնտրել է ու գտել իր ուզածը։ Հայոց դանդեականը մեծ բանաստեղծյան միջելի տաղանդի փայլատակումներից է, որի ամբողջ ուժն ու խորությունը զգալու համար պետք է սուզվել նրա նարեկաշուն շտողերի մեջ, իր խոսքում ասել է սիրված ասմունքող Սարգիս Նաջարյանը։ Ու բնդագաղթը վշտով ամբողվում, եւ այնպես ծանր ընդանում որտես հայրենի հողն է ոտքերից կախվում, մանկան փեշից ատուն քաշով մորպես։ Ինչպես թողնային իրենց տունն ու բույն բախտի հովանին, ինչպես լքեին հայք աստղի արմատ դրախտ տվանի, հով արտոմետի խնձորի ծովը այսում են թողնում, որ թուրքը մղտար գյուրականի եդեմ ծաղկյան պողնում, Ո՞ն այր հայր իմ մեծ նարեկացի, ուր պիտի գտնեմ թոնիրն են հացի, վանացով նա մուշքույրը սևանա, ինչպես թողնեին անհայ սևանա, մեթևայիչիգա զեկայոց հացին, իրավ հարաչեց մեծ տարեկացին, Օ, ինչպես անգոկանցտեին, ինչպես, երբ բանդակ դրված արտույտների պես, կրշվում դարվում են բանդակարակես, անապատները, հազարներն այս այ, հազար, հազարներն այս հազարավայ, այս գերջուկներին, այս գերջկուհիք, այս այս սպարմաններն ու այս սպարմանուհիք, այս անհարստացած հարստերն Հիսուսի, արժանի սիրուն լոտ Քրիստոսի, վանից, տարոնից, սազունից համվում, դեպի դժորք են դրախտից բանվում, և ինչպես մարմին իր սիրտը տանի, և սրտից կախ է հողը հայրենի, 2015 թվականին հայոց մեծ եղերնի 100-րդ տարելիցին նվիրված ամբողջ աշխարհում տեղի են ունեցել միջոցառումներ, որոնց համակարգող հանձնաժողովի կողմից Արցախի պետական կամերայի նվագախմբի գյուղարվեստական ղեկավար դիրիժոր Գևորգ Մուրադյանն արժանացել էր Հուշամեդ Դալի, որը երեք նրան փոխանցեց մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը։ Նախարարի կողմից Հուշամեդ Դալի եւ պատվոգրի արժանացավ Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը, նաեւ ցեղասպանության 100 30-րդ տարելիցին նվիրված Արցախի բեմում ամիսներ առաջ կայացած Կոմիտաս կարոտիկ գրունգ ներկայացման համար։ Բելլալալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Զբոսաշրջային տարին 2015 թվականին Արցախի համար բարեհաջող էր։ Անցած տարվա ընթացքում Արցախ է այցելել 16000 զբոսաշրջիկ։ Հիմնական հոսքը Ռուսաստանի Դաշնությունից է, Եվրոպայից եւ Միացյալ Նահանգներից։ Այս տարի նույնպես բացառություն չէ, Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Ապրիլյան իրադարձություններից հետո ավելի է շատացել Արցախ այցելող զբոսաշրջիկների թիվը։ Մարտիկ անպայման ուզում են իրենց աչքով տեսնել Արցախը, լինել պատերազմող երկրում։ Այս անգամ զբոսաշրջիկները Լոս Անջելեսից են եւ Ֆրանսիայից։ 3 մեծ խմբով ժամանել են մեր հանրապետություն։ Զբոսաշրջային այցը սկսվեց Ստեփանակերտի պատմաերկրագիտական թանգարանից։ Նրանցից Միսակ Տերպապյանը առաջին անգամ է Արցախում։ Ցանկությունը վաղուց կար, բայց այս վերջին ժամանակաշրջանի 4-օրյա պատերազմը խթան հանդիսացավ, որ այցելեմ Արցախ տպավորություններս շատ լավ են։ Քաղաքը շատ գեղեցիկ էներգիա հաղորդում, օդը մաքուր, Լոս Անջելեսցի Միսակ Տերպապյանին առավել շատ հետաքրքրում են պատմական իրադարձությունները։ Ինձ ավելի կարևոր է պատմական մոտեցումները, շատ եմ լսել սովետական միության փլուզումից հետո Լաչինի ճանապարհը, այսպես մինչև չես տենում, չես պատկերացնում, հա Լաչինը ազատագրեցին, ճանապարհը ազատ այսօր բախտն ձեռնվես մոտիկի ծանոթանալու այս ամեն ինչի հետ, ուրեմն շատ երջանիկ եմ։ Ֆրանսիահայ Կլոդ Պետիկյանը արդեն երկրորդ անգամ եղել է Հայաստանում, Արցախում առաջին անգամ է, աբսո ափսոսում է, որ այսքան ուշացել է։ Շատ ուրախ եմ, ես շատ աստված եի վերջին 4 օրվա բادرազմին ուզեցի կալ աչքով տեսնել, բացմունքը լսել, փնությունը նայել, հայկական գաուտը տեսնել եւ շատ լավ դարովեցա, ուրախ եմ առաջի օրն է, բանա Հոսեն հուսամ հավոժ լավ ժամանակ կանցնենք։ Երորյա այցի շրջանակներում զբոսաշրջիկները շրջագայություն կմեկնեն Շուշի, Գանձասար եւ Տիգրանակերտ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Մարզասերների համար Հայ պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ Արտուր Աբ รา համը մամուլի ասուլիսի ձևաչափով հանդիպել է մրցակցի նորվեգացի 23-ամյա Թիմ Ռոբին Լիհաուգի հետ։ Նշենք, որ Արտուր Աբ รา համը տեղեկացրել էր, որ իր նպատակը կրկին աշխարհի չեմպիոնի կոչումը նվաճելն է եւ որ դրանով կարող է ազատվել Ռամիրեսից կրած պարտության հիաստապությունից։ Հիշեցնենք, որ թիմ Ռոբին Լիհաուգի հետ մենամարտը նախանշված է հուլիսի 16-ին Բերլինի Մաքս Շմելինգ մարզահամալիրում։ Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի պաշտպան Վարազդատ Հարոյանը հաջորդ մրցաշրջանում կխաղա Իրանի Ֆադիդե ակումբում։ Հունիսի 7-ին ձախողվել էր 24-ամյա ֆուտբոլիստի տրանսֆերը Թավրիզի Տրակտոր Սազգի ակումբ։ Ադրբեջանաբնակ Թավրիզի ֆուտբոլասերները դեմ էին հանդես եկել հայ խաղացողի ներկայությանը եւ ակումբի գործարքը չեղյալ էր համարել։ Այժմ Հարոյանը պայմանագիր է կնքել Խորասան Ռեզավի նահանգը ներկայացնող ակումբի հետ։ Հիշեցնենք, որ Իրանում է հանդես գալիս նաև Հայաստանի հավաքականի պաշտպան Հրայր Մկոյանը։ Հայաստանի շախմատի կանանց հավաքականի անդամ Լիլիթ Մկրչյանը 4-րդն է Եվրոպայի անհատական առաջնությունում։ Վերջին տուրում նա մրցել է առաջատարի Աննա Ուշենինայի հետ։ Պարտիան ավարտվել է ոչ ոքի արդյունքով։ Մկրչյանը վաստակելով 8 միավոր զբաղեցրել է 4-րդ հորիզոնականը։ Հարթող է դարձել Ուկրաինան ներկայացնող Ուշենինան։ Թուրքմեն ավարտից առաջ լսեցեք հայտարարություն։ ԼՂ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը տեղեկացնում է, որ 2016 թվականի հունիսի 9-ից մեկնարկում է ապրիլյան քարորիա պատերազմի մասնակից կամավորական ԼՂ քաղաքացիներին սույն թվականի ապրիլ ամսում զինվորական ծառայության մեջ փաստացի գտնվելու օրերի համար դրամական փոխհատուցման գործընթացը։ Ստեփանակերտ քաղաքում հաշվառված կամավորականների գումարները կտրամադրվեն Արցախ Post Փակбаժնի տիրական ընկերության կենտրոնական բաժանմունքում Հակոբ Հակոբյան 30 հասցեում։ Մյուս վարչական շրջաններում հաշվառված կամավորականներին վերը նշված գումարների տրամադրման ժամկետների վերաբերյալ կտեղեկացնենք լրացուցիչ։ Եվ եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, ժամանակ առ ժամանակ կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 2-ից 7 ամպրոպի ժամանակ 20-ից 25 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 9-ից 14, ցերեկը 17-ից 22 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպարված է։